بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. والمرسلات عرفا Na hapa kwa zinazotumwa kwa upole فالعاصفات عصفا na zinazovuma kwa kasi والناشرات نشرا na zikaeneza maeneo yote فالفارقات فرقا na zinazofarikisha zikatawanya falmulqiyati dhikra na zinazopeleka mawaidha udhran au nudhra kwa kuudhuru au kuonya inma tu'aduna lawaqi' hakika mnayoahidiwa bila shaka yatakuwa fa idhan nujumu tumisat wakati nyota zitakapofutwa wa idha as-samaa'u furijat na mbingu zitakapopasuliwa wa idhal jibalu nusifat na milima itakapopeperushwa wa idhar rusulu uqitat na mitume watakapowekewa wakati wao li ayi yawmin ujilat kwa siku gani hiyo wamewekewa muda huo li yawmil fasl kwa siku ya kupambanua ma adraka ma yawmul fasl na nini kitakachokujulisha siku ya kupambanua ni nini wailun yawma idhin lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaukanusha alam nuhlikil awwalin kwani hatukuangamiza waliotangulia thumma nutbi'uhumul akhirin kisha tukawafuatilizia waliofuatia kadhalika naf'alu bil mujrimin ndiyo kama hivi tuwatendavyo wakosefu wailu yawma idhil lil mukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaokanusha alam nakhluqukum mimma Kwani hatukukuumbeni kwa maji ya kudharauliwa? Faj'alnahu fi qararin makin. Kisha tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti ila qadarin ma'lum. Mpaka muda maalum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Tukakadiria na sisi ni wabora kukadiria. Wailu yawma idhil lilmukaththibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Alam naj'alil arda kifata. Kwani hatukuifanya ardhi yenye kukusanya? Ahya'an wa amwata. Walio hai na maiti? وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kudhibiti na tunakunywesheni maji matamu ويل يومئذ للمكذبين ole wao siku hiyo hao wanaokanusha انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون nendeni kwenye adhabu mliokuwa mkikanusha انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu la dhalilin wala yughni min al-lahab hakikingi moto wala hakiwaepushi na mwako innaha tarmi bishararin kalqasr hakika moto huo unatoa macheche kama majumba kaannahu jimalatun sufr kama kwamba ni ngamia wa rangi ya manjano ويل يومئذ للمكذبين ole wao siku hiyo hao wanaokanusha هذا يوم لا ينطقون hii ni siku ambayo hawatatamka kitu ولا يؤذن لهم فيعتذرون wala hawataruhusiwa kutoa udhuru. Wailu yawma idhil lilmukaththibin, ole wao siku hiyo hao waliokanusha. Hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin, hii ndiyo siku ya kupambanua, tumekukusanyeni nyinyi na waliotangulia. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ Ikiwa mnayo hila nifanyieni hila mimi Wailu yawma idhin lilmukaththibin Ole wao siku hiyo hao waliokanusha Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Mursalat imeteremka maka Lilo muhimu kabisa katika yaliyokusanywa na sura hii tukufu ni maneno yaliyohusu kufufuliwa na kiyama na dalili za kuthibitisha kuwa kitatokea na kutishwa kwa walioyakataa hayo na kurudishwa kutishwa huko kwa ole wao mara kumi na kuwatisha kwa unyonge na adhabu itayowapata na kubashiriwa wacha Mungu kwa starehe na neema watazozikuta na mwisho wake masaibu watayoyapata makafiri wasioiamini Qur'an. Na hapa kwa aya zilizotumwa kwa ulimi wa Jibrili kumpelekea Muhammadi kwa upole wa kawaida na kheri na kwa aya zenye kuzitwa kwa nguvu dini nyingine zote za uongo zikizipeperusha mbali na kwa aya zenye kueneza hikma na uongofu katika nyoyo za walimwengu kwa uenezi mkubwa mno na zenye kufarikisha baina ya kweli na uongo kwa mfarakano ulio wazi kabisa na zenye kuwapa watu mawaidha ya kuwanufaisha ili iwe ni udhuru kwao na onyo wasiwe na hoja hakika haya mliyoahidiwa ya kuja kiama kwa yakini yatatimia tu bila shaka yoyote basi nyota zitapoondolewa kabisa, na mbingu zitakapopasuka, na milima ikavurugwa na ikapeperushiwa mbali na upepo, na mitume wakawekewa wakati maalum wahudhurie kwa ajili ya kuwatolea ushahidi kaumu zao. Kwa ajili ya siku gani yametayarishwa mambo haya makubwa makubwa? Kwa ajili ya siku watakapopambanuliwa baina viumbe na nini cha kukujuvya? Ina nini hiyo siku ya kupambanua? Ni maangamio ya milele siku hiyo kwa hao wanaokadhibisha waliowaahidi mitume. Kwani hatukuangamiza mataifa ya zamani yaliyokadhibisha na kisha tukawafuatilizia hao wenginewe, tukawateketeza hadi kadhalika kwa madhambi waliyofanya na walivyomkataa Mwenyezi Mungu Siku hiyo ni siku ya kuteketezwa aliyokadhibisha kama tulivyoahidi. Kwani hatukukumbeni kutokana na maji yaliyodhalili nayo ni manii na tukayaweka maji haya katika pahala patulivu mpaka kutimilia kumbwa kwake na kutengenezwa kwake kwa muda ujua Mwenyezi Mungu. Nasi tukaweka vipimo katika kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake na kutoka kwake basi wabora wa kupima na kukadiria ni sisi. Ole wao hao wanaokadhibisha neema za kuumba na kukadiria. Kwani hatukuifanya ardhi kuwa imekusanya juu ya mgongo wake viumbe vilivyo hai visiyohesabika na viliyokufa visiyokadirika na tukaweka milima iliyothibiti mara mirefu na tukakunywesheni maji matamu wataangamia siku hiyo hao na ukadhibisha neema hizi Siku ya kupambanua wataambiwa makafiri, nendeni huko motoni mlikokuwa mkikukanusha. Nendeni kwenye joto la moshi wa jehanamu uliogawika kwa ukubwa wake mapande matatu. Hapana cha kujikinga na joto la siku hiyo, wala kivuli hicho hakipunguzi joto la mwako hata kidogo. Moto huo hutupa macheche yenye ukubwa kama majumba taona hayo macheche kama ngamia weusi wenye kuingia rangi ya manjano. Wataangamia siku hiyo kukanusha kwamba hizi ndiyo sifa za moto. Haya uliosimuliwa yatatokea katika siku ambayo hawatatamka kitu cha kuwanufaisha wala hawatakuwa na idhini ya kutamka wala hawatatoa udhuru kwani hawana udhuru. Wataangamia siku hiyo wanayokadhibisha siku hii. Hii ndiyo siku ya kufafanua baina ya mwenye ukweli na mwenye uongo kwa kuwa kila mmoja talipo kwa mujibu anavyostahiki. Enyi mnaomkadhibisha Muhammad, tumekujalieni nyinyi na waliokutangulieni waliokadhibisha mfano wenu. Kama mnavyo hila ya kujikinga na adhabu, basi fanyeni hila hiyo. Basi njooni mwepukane na adhabu yangu wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha hali ya Mwenyezi Mungu.